Nazioarteko dokumentala dela Frantziako ekoizpenena Impact sailekoa gazte sorkuntzakoa idazkera berriena edo eta mitranisaria, saria orotara amabo sari banatu zituzten larun bateko gaualdian. Aste batez, gai eta forma nitzeko lanak ikusteko parada izan da miarritzen, eta goiz bada ere, balorazio baten egiteko, Anjorge Fipadok Festivaleko presidentea pozik agertu da ikusitakoarekin zinemetan, publikoa euh, Toute la semaine, même à 9h30 le matin, il y avait du monde dans la salle. On a vraiment un public formidable, curieux. Euh. profesionalak edo Les professionnels étaient très heureux, c'était quasiment la première fois qu'ils se retrouvaient depuis deux ans. On a pu le tenir et, et, vraiment tout le monde était tellement soulagé de enfin pouvoir se rencontrer. Egandeko emanaldiekin bururatu da Fipadok festivalaren laugarren edizioa.